الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد ningependa kudhihirisha furaha na furaha za kila sunni salafi kwa bishara ambayo imedhihirika kwetu kuanzia siku ya jana bila ya shaka kila sunni as-salafi muhibbu litawhid والسنه alijawa na furaha kwa taarifa zilizoenea katika siku ya jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kupitia mitandao ya kijamii, na ni taarifa za hakika ambazo zimethibitishwa na vyombo rasmi. Ni taarifa ya kuteuliwa الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان هو أنباية نصمة في تبوفياك عينا حفظه الله تعالى مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه وينفع به الإسلام والمسلمين اللهم آمين ameteuliwa ورسمي شيخ ويتو هو مزي ويتو mwanawachuoni mkubwa wa ahlisunna waljamaa katika zama hizi na ni jabal ni mlima uliosimama imara katika milima ya maulamaa wa ahli waljamaa kateuliwa rasmiyan na almalik Salman ibn Abdul Aziz khadimu alharamain sharifain na uteuzi huo umefuatia pendekezo la waliyu ahdihi sumuu almalik Muhammad ibn Salman pendekezo lake la kumpendekeza shekh alfauzani kuwa ndio mufti wa nchi ya Saudia baada ya kufariki mufti aliyekuwepo masiku kadhaa tu yaliyopita alifariki Sheikh Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala sasa nafasi yake inachukuliwa na al-allamatu al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala kwa hivyo kwa sasa Sheikh al-Fawzani ndiyo mufti wa Saudia nzima lakini pia ndio rais wa jopo la maulama wakubwa ambao wana jukumu la kutoa fatawa mbalimbali na miongozo ya kidini katika nchi ya Saudia. Sheikh Al-Fauzani anakuwa ndio rais wa jopo hilo la maulama, lakini yeye anakuwa ndio rais na msimamizi mkuu wa kamati ya kitaifa ya tafiti mbalimbali za kielimu na kutoa fatawa mbalimbali za kidini. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala ameteuliwa kwa mamlaka haya makubwa kabisa ya kidini katika nchi ya Saudia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe shekhe wetu huyu katika dhima hii kubwa aliyebebeshwa na amsimamishe sawasawa sawa katika kutekeleza majukumu yake tumwomba Allah ampe msaada wake shekhe huyu na aunufaishe kupitia yeye Uislamu na Waislamu Allahumma amin ya rab furaha hizi tunakutuko nazo kwa sababu ya ile manhaj aliyokuwa nayo Sheikh Al-Fauzani hafidhahu ta'ala ni alimun sunniyun salafiyun mustaqim ni mwanawachuoni wa sunna, mwanawachuoni wa kisalafi aliyenyooka, na kila anayemfuatilia Sheikh Al-Fauzan katika kada mbalimbali za mambo ya kiilmu atalibainisha hilo. Ukimfuatilia shekhe huyu hafidhahullahu ta'ala fi muallafatihi, katika tungu zake anazotunga utaona wazi kabisa utetezi wake mkubwa katika tauhidi na sunna na katika salafia na kupambana vikali na kila bid'a wa shirkiyat na kila hizbia. Shekhe yuko dhidi ya mambo hayo, kisoma vitabu vyake. Wa khairu shahid, na shahidi bora kabisa katika hili ni vitabu ambavyo tunavisoma vya shekhe huyu hafidhahu Allah ta'ala kwenye darasa zetu hizi kuanzia darasa yake ya kifikihi lakini pia kitabu ambacho tunakisoma hichi tulichokuwa nacho majibu anayoyatoa kwenye mambo ya manhaj unaiona ile salafia ya wazi kabisa minhu rahimahullahu ta'ala lakini pia utamjua shekhe huyu kwa kufuatilia darasa zake fi durusihi, darasa zake mbalimbali anazozifundisha ambazo zimerekodiwa na zinazoendelea kurekodiwa, wa fi muhadharatihi, na katika mihadhara yake, wa fi khutabihi, katika khutba zake, wa fi dauratihi alilmiya, na katika semina na warsha mbalimbali za kiilmu ambazo wanazifanya wa fi liqaat almutanawwi'a, na katika vikao na shura mbalimbali anazokaa al-Allama al-Fawzani hafidhahullah ta'ala utaona kwa uwazi misimamo yake thabit juu ya tauhid wa sunna na utaona ukali wake na tahadhari yake kubwa anaitoa juu ya ashirkiyat wal bid'a wal khurafat wal hizbiyat na ndiyo maana nikasema kila salafi amegubikwa na furaha lakini usiku wa jana inaonekana ulikuwa ni usiku mrefu sana kwa watu wa bid'a na mahizbi hawajalala kwa namna walivyoungua na kuumia kwa shekhe huyu hafidhahullahu ta'ala kuyachukua mamlaka haya kwa kuwa wao ni kama ilivyokuwa kaida yao hawawapendi maulama wa sunna athabitun ala tauhidi wassunna wapendi na kila uchao wanawaombea mabaya sasa jana usiku wao ulikuwa mrefu kwa kuteuliwa Sheikh Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala kuwa ndio mufti mamlaka lakini kwa upande wa pili ahlus wamekuwa na bishara hiyo alhamdulillah walillahi alhamd kwa hakika sifa njema zote ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni jambo la kufurahisha sana na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala amtie thabati shekhe wetu na nguvu ya kuendelea kuipambania da'wa hii hasa kwa nafasi ambayo ameipata hilo tuliombe sana katika dua zetu mbalimbali kwa kuwa hii ni fursa ya kipekee na hii inaonyesha wazi موقف sahihi waliokuwa nayo watawala wa nchi ya Saudia watu wanawatukana tu na kuwakejeli na kuwabeza na kuleta propaganda nyingi sana wakawazulia mambo mengi kwa chuki lakini pamoja na madhaifu yaliyokuwepo wao ni wanadamu hatusemi kwamba ni wakamilifu kama tunavyosoma kila siku hawakosi makosa lakini kwa ujumla wa mambo ni watawala waliosimamia misingi ya tauhid na sunna na ni watawala waliosimamia Uislamu katika ushahidi ni wao kumchagua mufti kama huyo na huu ni mtiririko wa kihistoria angalia mamufti waliosimamishwa katika nchi ya Saudia toka kusimama daulatu tauhid walikuwa ni aimmatis sunna ni mamufti ambao ni maimamu wa sunna watu wa sawa sawa katika tauhid toka zama za Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh na baada yake kina al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz na waliofuatia baada ya hapo mpaka hivi leo anachaguliwa al-Allama Fawzan milima katika sunna hakuna mzushi wala munharifu aliyepewa nafasi ya kuongoza dini katika nchi ile. Hii yaonyesha wazi misingi thabiti waliosimamia watawala wa nchi ile. Hii ni tofauti na nchi nyingi ambazo utakuta viongozi wao wa kidini ndio viongozi wa bid'a wal khurafat. Nchi nyingi ambazo zinajiita za ki, za Kiislamu, angalie mamufti wao, utakuta mufti ndio shekhi wa bid'a, sufi, kuburi, ikhwani, hizbi, jitu la maulidi, bali wengine ni munharifun. Baadhi ya mamufti katika baadhi ya nchi wame wamepinda kabisa katika milango ya itikadi. Unamkuta mufti ni ash'ari, mtu ana aqaid za kiash'aria. Sasa wale viongozi wakuu wa kidini katika nchi hizo wanatoa taswira ya wazi juu ya misimamo ya kidini ya hizo nchi. Sasa itabakia asuudia kwa sasa ndiyo daula iliyokuwa bora katika kuudhihirisha na kuutangaza Uislamu. Umetaka ndio hivyo ukutaka ndiyo hivyo hivyo. Na kama hutaki tuambie, unaifananisha Saudia na nchi gani ya Kiislamu katika dunia ya leo? Hebu tuambie. Itakuwa nchuki zako tu. Ah, lakini una matatizo. Ah, haya yapo kwa wanadamu, hayajaondoa ubora wao, na sisi tunawaombea dua, Allah waafikie kila uchao, waendelee kutengenea watawala wa nchi ile, na Allah waongoze katika haki na awepushe na kila balaa katika yale ambao wanayakosea lakini bado itabakia ni daula bora wa ila tutajie nchi nyingine unayojua yenye viwango vya nchi ile kwenye dini kwa sasa fanya uadilifu tu ukishasema hivyo hawazungumzi mmezidi eh njaa zinawasumbua wakiwatuhumu watu wa sunna labda wanapata misaada mbalimbali ndio maana wanafunika kombe lakini hawatotaja kwamba nchi fulani bwana kigogo tajeni tutajieni hizo nchi za kishia zitajeni nchi za kisufi zitajeni nchi za kihizbi ambazo zimekumbatia hizbia zitajeni mnazijua alafu mzifananishe na Saudia kwenye upande wa sunna kwa hivyo leo sisi tuna furaha kweli kweli na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kutupa hatima njema katika hili na matunda ya da'wa yaendelee kushamiri katika nchi hiyo ama wale waliochukia basi watakufa na chuki zao tumefahamiana eh? basi habari ya mjini ni hiyo kwa leo mnayo nyinyi mnayo habari eh haya masalafi wanayo habari hii